Clara Schumann, pionira. En tempo ciam felice raitoi cae valoro de virinoi iom post iom estas acceptatai, indas ciam rememori cae celebri pioniroin de tia conquero. Clara Schumann estis unu el tiui pioniroi. Cune con Fanny Mendelssohn, fratino de Felix, Si estis unu el la unuae virinoi qui firmigis en la panteono de grandai music geniuloi. Clara nascidis en Leipzig, Germanuio, en 1819, tiel che sian jubileon en 2019 la tuta mondo non festas. Ni aligiu al tia festo. Sia music talento ec burgionis danke alla patro, quiu, ec de sia frua infanagio, instigis sin al intensa piano ludado, violon ludado, cantado, studado de teorio cae harmonio. Resultis de tiu penado, admirinda virtuoso cae componisto, la plei rava virina figuro, en la romantica Europa musico. Anca o sia persona vivo estis evento plena, cae inspiris kino filmoin inter alie cun la rolado de alia mita virino, Catherine Hepburn. La vivo de Clara forte ligigis al la vivo de du viroi, sia edzo Robert Schumann, cae la amico de la familio, Johannes Brahms. Por acquire la raiton exigi al Robert, pro forta contraustaro de sia patro, si devis havigi lau legian permesson. Antau iugioen ciel musicisto, si devis longe al fronti, cae multae sia tempai opinioi attribuis in componagen alla edzo. La mensa premo estis tiel forta, che Clara cessigis componadon ancora en iuna agio, mem convincita che virino ne povus esti componisto. Vidu cion si diris ciam si estis iam mal iuna. Iam mi credis che mi havas crean talenton, sed mi forlasis tion ideon. Virino ne raitas desiri componi ne niam trovigis unu qui povis fari tion Ciu mi esperus est tia tamen clara schumann brille componis si lasis piano concerton kai multa in chambro musica in kai corusa in verco in canzono in romanzo in kai alia in ne longa principe por piano si famigis kiel concertisto en Europa. Si estis uno el la unua pianistoi pianisto e quiu illudis parcere. Si excursis mult foie cae estis aclamata pro sia exterordinara virtuosezzo. Pro la malbona sano de sia ezzo, si devis longe subteni la heimon. Ili havis entute hoc ge filoin. Brahms envenis en la vivon de la paro, kiel disciplo de Robert Schumann. Clara forte ligigius al li, cae tiu ligigio dauris longe ec post la morto de la edzo. Ciam Robert fine de sia vivo estis enfermita en asilo, Brahms donis al Clara valoran apogon passis ducent iaroi de post la nascigio de tiu genia virino. Nun tempe sia brilo iam ne dependas de la etza nomo, nec de la amicetso cun la granda Brahms. Post pli ol ses de chiara carriero, si mortis en 1896, sia nomo definitive inscribigis en la historion de musico.